26 skirsnis Baigdamas advokatas kreipėsi į prisiekusiuosius ir teismą, maldaudamas, jeigu Žano Valžano tapatybė jiems atrodo neginčiama, jam paskirti paprastą policinę bausmę, uždedama atleistam katurgininkui, savivališkai palikusiam nurodytą jam gyvenamąją vietą, bet netabaisę bausmę, kuri taikoma katurgininkui recidivistui. Prokuroro padėjėjas davė gynėjui atkirtį – Jis kalbėjo karštai ir spalvengai, kaip paprastai kalba prokuroro padėjėjai. Jis pagyrė gynėją už lojalumą ir apsukriai pasinaudojo šiuo lojalumu. Jis nukreipė prieš teisimą į visas nuolaidas, kurias padarė advokatas. Advokatas, matyt, pripažįstas, jog teisimasis tikrai yra Žanas Valžanas, šitą jis primas dėmesin, vadinasi tasai žmogus Žanas Valžanas. Šitas kaltinimų punktas esas pripažintas ir negenčitinas. Paskui prokuroro padėjęs palėtė nusikalstamumo pirmosius šaltinius bei pirmasis priežastis ir vikriai panaudodamas antonomaziją, retorinė figūra, pakeičianti tikrinį daiktavardį aprašymu arba bendrinį daiktavardį tikriniu, griausmingai užsipuolė nemoralę romantiškąją mokyklą, kuri tada viešėjo šėtoniškosios mokyklos pavadinimu, jai suteiktų Oriflam ir Kotidien kritikų. Šios palaidos literatūros įtakai jis ir priskyrė, ir tai iš dalies atrodė teisinga, Šanmatie, ar tiksliau sakant, Žano Valžano nusikaltimą. Baigęs šios samprotavimus, jis perėjo prie patie Žano Valžano. Kas esas tasai Žanas Valžanas? Prasidėjo Žano Valžano charakteristika. Tai esanti pabaisa, pragaro išpira ir taip toliau. Panašių aprašymų pavyzdį galima rasti – tai yra meno pasakojime, kuris pačiai tragedijai esminiai svarbos neturi, bet nuolat teikia didelių paslaugų teisminiam iškalbingumui. Teramenas personažas iš Rasino tragedijos Fedra. Publika ir prisiekusieji buvo sukrėsti. Baigęs charakteristiką, prokuroro padėjėjas su oratorišku įkarščiu, kuris buvo skiriamas rydienos prefektūro žinino entuzijazmui sukelti, kalbėjo toliau. Ir štai toks žmogus, ir taip toliau, ir taip toliau, valkata, elgeta, neturys jokių pragyvenimo šaltinių, ir taip toliau, ir taip toliau, per savo ankstesnį gyvenimą įpratęs prie nusikalstamų veiksmų ir mažai te pasitaisė sunkiųjų darbų kalėjime, kaip tai rodo jo įvykdytas mažiulio ževrė apiplėšimas, ir taip toliau, ir taip toliau, ir štai toks žmogus sučiuptas ant vieškelio in flagranti, dar su pavokta obolių šaka rankose – Keli žingsniai nuo mūrinės tvoros, kurią buvau perlipęs, neigia akivaizdų nusikaltimą, neigia vagystę, įsibrovimą, neigia viską, neigia net savo vardą, neigia net savo tapatybę. Nekalbant apie šimtą kitų įrodymų, kurių mes nekartosime, jie atpažįsta keturi liudininkai. Žaveras, nepaperkamas policijos inspektorius Žaveras ir trys jo buvusieji gėdos draugai katurgininkai Brevė, Šenildie ir Košpailis. Ką jis prieš pastato šitam triuškinančiam vieningumui? Jis neigia. Koks užkietėjimas? Ponai prisiekusieji posėdininkai, jūs įvykdysite teisingumą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Prokuroro padėjėjui kalbant, kaltinamasis klausėsi jo įsižioja su kažkokia nuostaba, kurioje buvo ir krislas susižavėjimo. Matyt, jie apstulbino, kad žmogus gali taip gražiai kalbėti – kartkartėmis itin patetiškose kaltinamosios kalbos vietose, tokiomis akimirkomis, kada nesulaikoma iškalba įsiliedavo iš krantų, kada pliekiančių epitetų srovė įsiverždavo ir lik uraganas užgriūdavo kaltinamąjį, šis išlėto kraipydavo galvą iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę, tarsi tuo reikšdamas liūdną ir nebylų protestą, kuriuo jis ir tenkinosi nuo pat ginčių pradžios. Žiūrovai, sėdintieji arčiau už kitus, nuo jo girdėjo jie du ar tris kartus pusbalsių tariant. O tai vis dėlto, kad jie nepaklausė pono balų. Prokuroro padėjėjas atkreipė prisiekusių dėmesį į šią absurdišką teisimojo laikyseną, į tai, kad jis samoningai vaidina puskvailį žmogų. Šitai rodanė jo silpną protą, bet jo apsukrumą, gudrumą, jo įpratimą apgaudinėti teisingumą – nebejotina šio žmogaus visišką sugedimą. Jis baigė pasilikdamas savo teisę iškelti bylą dėl mažiulio žervė apiplėšimų ir pareikalavo griežtos bausmės. O tai turėjo būti, kaip skaitytojas atsimena, sunkiųjų darbų kalėjimas iki gyvos galvos. Gynėjas atsistojo, pasakė ponui prokuroro padidėjui kelis komplimentus už jo nuostabę kalbą, paskui kiek išmanydamas atsikirtinėjo, tačiau jam pritruko argumentų. Buvo aišku, kad žemė slysta jam iš pokojų. Neįgimo sistema Atėjo metas baigti šalių ginčius. Pirmininkas liepė kaltinamajam atsistoti ir kreipėsi jį su įprastiniu klausimu. Ar jūs turite ką nors pridurti savo pateisinti? Žmogus stovėjo, glamžydamas rankom savo sučiurusią kepuršę, tarytum nieko nebūtų girdėjęs. Pirmininkas pakartojo klausimą. Šį kartą žmogus išgirdo. Matyti suprato, kas jam buvo pasakyta, padarė tokį judesį, lyg būtų ką tik pabudęs, apsidairė aplinkui, peržvelgė publiką žandarus savo advokatą, prisiekusiusius teismą, uždėjo savo didžiulį komštį ant medinio barjero priešai savo suolą, dar peržvelgė viską aplinkui ir staiga prabilo, įbedė žvilgsnį prokuroro padėjėją. Jo kalba prasiveržė srautu. Žodžiai pylės jam iš burnos padrikai, vienas per kitą, triukšmingai sumišai kliūdami, lyg būtų skubėję vis iš karto ištrūkti. Jis sakė, štai ką turiu pasakyti, kad aš buvau račius Paryžiuje ir kad būtent pas poną balų, tai sunku samatas. Račiaus darbe visados dirbi laukia kiemuos, jei geras šeimininkas, tai pašiūriai, bet uždaroj dirbtuviai niekados – kadangi matot reikia daug vietos. Žiemą taip šalta, kad trypiai rankom į šonus daužai, kad sušiltum, bet šeimininkui nepatinka, jis sako, kad čia laiko gaišinimas. Dirbt su geležim, kai grindinys keurai peršalęs, tikras vargas. Bergin sveikatą prikeši. Šitam amate visai jaunas to jau pasensti. 40 metų žmogus jau baigtas. O man buvo 53, man buvo labai sunku. Be to ir darbininkai tokie pikti – Kai jau esi nebe visai jaunas, ima visi pravardžiuoti senu škrabalų, senu griozdų vadina. Aš uždirbdavau nedaugiau kaip 30 cų per dieną, šeimininkai žiūrėdavo, kad tik pigiau, mat senas netikęs. Beje, aš turėjau dukterį, jis kalbdavo upėje, duktė irgi truputį užsidirbdavo, dviese šiaip taip vertimis, bet ir jai buvo nelengva. Visą dieną peršlapus iki juostos, lyja ar sninga, vėjas čaižo veidą ir per šalčius vis tiek reikia skalbt. Yra žmonių, kurie nedaug turi skalbinių ir jie negali laukt. Jeigu jiems to jau neįskalbsi, neteksi klientų. Šulai blogai suleisti ir vanduo pro visur bėga, sijonai šlapi kaip vantos, iš apačios ir iš viršaus, permirksta keurai. Jie dirbo taip pat raudonųjų našlaičių skalbykloje, tenai vanduo tiesiog iš čiaupų bėga. Tada nereik vandenyje stovėti skalbi priešai save, po kranu skalauji užpakalį baseinę, kai uždaroj patalpoj netaip šalta, bet užta ten tokie garai nuo karšto vandens baisiai akims kenkia. Ji būdavo sugrįžta septintą vakaro ir tuoj į lovą griūva, baisiai būdavo nuvargus, vyras ją muždavo, ji jau mirus. Mes nelabai buvom laimingi, šauni buvo duktė nepliuškė, neidavo į vakaruškas, labai rami buvo. Atsimenu, per užgavėnes ji nuėjo gulti 8 valandą. Taigi, aš sakau teisybę. Paklauskit, ką norit. Bet ką aš čia šneku? Paklauskit, koks aš kvailas. Paryžius tai praraja. Kas ten pažįsta dėdę Šanmatijai? O vis dėlto aš jums pasakysiu, kad ir ponas Balų. Nuvažiuokit pas poną Balų. O šiaip aš nei nežinau, ko iš manęs norit. Žmogus nutilo, tačiau liko bestovys. Visą tai jis pasakė garsiai greitai, parpenčių žvargždžių ir kimių balsu, su kažkokiu irzliu laukinio naivumu. Vieną kartą jis pertraukė savo kalbą ir pasisveikino su kažko iš minios. Tie jo savotiški tvirtinimai, kuriuos jis šūkčiojo, kaip pakliuvo, buvo panašus į žiaukčiojimus ir kiekvieną jų jis palidėdavo tokiu rankos judesiu, kurį daro malkų kirtėjas kaldydamas pliauską. O kai pabaigė, klausytojai prapliupo juokais. Pasižiūrėjęs į publiką ir pamatęs, kad visi kvatoja, jis nesuprasdamas to juoko priežasties, pradėjo ir pats juoktis. Tai buvo klaiku. Tarė žodį pirmininkas, gailė šerdis, gerų norų žmogus. Jis priminė ponams prisiekusiems posėdininkams, kad ponas Balų, buvęs račius, pas kurį kaltinamasis tariamai dirbęs, negalėjo būti iškviestas liudininku, jis yra subankrutavęs ir jo nebuvo galima ir surasti. Paskui jis kreipėsi į kaltinamąjį, pakino jį atidžiai išklausyti, ką jam pasakys ir išdėsti. Jūsų tokia padėtis, kad jums reikia gerai susimastyti. Jums iškelti labai rimti kaltinimai, kurie gali jūsų gyvenimui turėti sunkiausius padarinius. Kaltinamasis, aš kreipiuosi jūs paskutinį kartą ir jūsų paties labui. Raginu jūs aiškiai pasisakyti dėl šių dviejų punktų. Pirma – ar jūs perlipote pono Pierono sodo tvorą, nusilaužėte šaką ir pavogėte obolius, kitaip tariant, ar jūs įvykdėte vagystę su įsibrovimu į svetimą valdą ar ne. Antra, ar jūs esate paleistasis katurgininkas Žanas Valžanas ar ne. Kaltinamasis pakratė galvą lyg protingas žmogus, kuris puikiai viską suprato ir žino, ką turi atsakyti. Jisai įsižiojo, atsigrėžė į pirmininką ir tarė, pirmiausia – Paskui pasižiūrėjo į savo keporšę, pasižiūrėjo į lubas ir nutilo. Kaltinamasis, įsiterpė prokuroro padėjėjas rūščių balsu, saugokitis. Jūs neatsakote nei vieną klausimą. Jūsų sutrikimas išduoda jūs. Visiškai aišku, kad jūs vadinatės ne Šanmatjė, bet esate katurgininkas Žanas Valžanas ir iš pradžių slapstėtės Žano Matjė pavardę, savo motinos mergautinę pavardę. Kad jūs esate gyvenęs Overnėje, kad esate gimęs Faverolyje, kur buvote medžių karpytojas. Visiškai ir aišku, kad jūs įvykdėte nunokusių obolių vagystę su įsibrovimu į pono Pierono sodą. Ponai prisiekusieji posėdininkai tatai mokės įvertinti. Kaltinamasis jau buvo atsisėdęs, kai prokuroro padėjęs baigė, jis taiga pašoko rėmė šaukti. Jūs piktas žmogus, labai piktas. Štai ką aš norėjau pasakyti. Tik iš pradžių neradau žodžių. Aš nieko nebaugiau. Aš esu toks žmogus, kad man niekasdien valgyti tenka. Aš ėjau iš alijį. Nesiniai buvo smarkiai padyję ir visa žemė buvo perdėm geltona. Tokios buvo balos visur ir tik kelio pakraščiais iš smėlio kyšojo žolė. Aš radau ant žemės nulaužtą šaką su keliais oboliais, pakėliau tą šaką, nenumanydamas, kad ji man pridarys tiek bėdos. Jau trys mėnesiai, kai sėdžiu kalėjime ir mane visur tampo. Dabar aš nežinau, ką pasakyti. Visi šneka prieš mane, liepia atsakyk. Žandaras, jis matyt geras virukas. Mane kumši alkūnė ir šnipžda, atsakygi. Aš nemoku, kaip reikiant išaiškint, aš mokslų nejau, esu vargšas žmogelis. Negerai, kad niekas šito nenori matyti. Aš nieko nepavogiau, aš tik pasiėmiau kasmėtės ant žemės. Jūs sakot, Žanas Valžanas, Žanas Matijai. Aš nepažįstu tų žmonių. Jie turbūt iš kaimo. Aš dirbau pas poną Balų, ligoninės bulvare. Aš vadinuosi Šan Matijai. Jau labai jūs godrus, jei galit pasakyti, kur aš gimiau. Aš pat šito nežinau. Juk ne visi žmonės turi namus, kur galėtų užgimt. O tai būtų baisiai patogu – Aš manau, kad mano tėvas ir motina bastėsi keliais iš vienos vietos į kitą, bet teisybę sakant, aš to nežinau. Kai buvau vaikas, mane vadino mažiuliu, o dabar mane vadina seniu. Štai kokie mano krikštavardžiai. Galit tikėt, galit ne. Aš gyvenau Overnėje, gyvenau Faverolyje. Tai kas iš to po šimts? Argi negalima gyvent Overnėje ir Faverolyje ir nebūt katurgoje? Aš jums sakau, kad nieko nepavogiau, ir kad esu dėdė Šanmatijė. Aš dirbau pas poną Balų, turėjau savo butą, jūsų kvailystės man jau įgryso. Kodėl jūs visi kaip padūkę puolat mane? Prokuroro padėjėjas tebestovėjo, jis kreipėsi į pirmininką. Ponas pirmininkė, turėdami omeny painius, bet labai gudrius kaltinamojo neigimus, turėdami omeny tą faktą, kad jis norėtų būti laikomas puskvailiu, nors jam šitą jokių būdų nepavyks, dėl to mes įspėjame jį iš anksto. Visą tai turėdami omeny, mes kreipėmės į jūs ir į teismą, prašydami vėl pašaukti salę nuteistuosius Brevė, Košpailį, Šenilidijė, o taip pat ir policijos inspektorių Žaverą, ir paskutinį kartą juos apklausti dėl kaltinamojo tapatybės su katurgininku Žanu Valžanu. Turiu pasakyti ponui prokuroro padėjėjui, tarė pirmininkas, jog policijos inspektorius Žaveras ryšium su tarnybinėmis pareigomis iškviestas į kaimininės apygardos svarbiausiai miestą, paliko teismo posėdį ir net išvyko iš miesto to jau po to, kai davė savo parodymus. Mes tada jam leidome, sutikus ponui prokuroro padėjėjui ir kaltinamojo gynėjui. Tikra tiesa, ponė pirmininkė kalbėjo toliau prokuroro padėjėjas, kadangi pono žavero nėra, aš jaučiu pareigą priminti ponams prisiekusiems posėdininkams jo žodžius – čia pasakytus prieš keletą valandų. Žaveras yra visų gerbiamas žmogus, savo griežtumu ir nepriekaištingų teisingumu daras garbę savo kuklioms, bet labai svarbioms pareigoms. Štai jo parodymas. Man net nereikalingos nei abstrakčios prielaidos, nei materialiniai rodymai kaltinamojo neigimams sugriauti. Aš jį pilnai atpažįstu, šito žmogaus pavardė nėra šanmatijai Jisai buvęs katurgininkas Žanas Valžanas, labai blogas ir labai pavojingas žmogus. Pasibaigus bausmės terminui, jis labai nenoromis buvo paleistas iš kalėjimo. Jis išbuvo 19 metų sunkiųjų darbų kalėjime už kvalifikuotą vagystę. Penkis ar šešis kartus mėgino pabėgti. Apvogiai mažiulį Žervė ir Pieroną, be to aš įtariu, kad jis yra apgrobęs jo eminenciją vėlionį denio vyskupą. Būdamas prievaizdo padėjėjų Tulano sunkiųjų darbų kalėjime, aš labai dažnai jį matydavau, kartoju, aš jį visiškai atpažįstu. Šis toks griežtas pareiškimas matyt padarė didelį įspūdį publikai ir prisiekusiems posėdininkams. Prokuroro padėjėjas baigė savo kalbą, primiktinai prašydamas, jeigu nėra žavero, vėl išaukti kitus tris liudininkus Brevė, Šenildie ir Košpailį ir juos viešai apklausti. Pirmininkas įsakė teismo pareigūnų juos iškviesti ir po valandėlės atsidarė liudininkų kambario durys. Pareigūnas, lydimas žandaro, pasiruošusio, jei būtų reikalas jam padėti, įvedė kalinį brevį. Publika susijaudinusi laukė, visi kaip vienas sėdėjo užkandę žadą. Buvęs katurgininkas brevė vilkėjo juodai pilką striukę centrinių kalėjimų apdarų. Brevė buvo kokių 60 metų žmogus, panašus iš dalies į verteivą, iš dalies į sukčių. Toks derinys nėra labai retas. Kalėjime, į kurį jį vėl nuvedė nauji nusikaltimai, jis tapo lik ir prievaizdo pagalbininku. Tai buvo toks žmogus, apie kurį viršininkai sakydavo. Jis tengiasi būti naudingas. Kalėjimo kapelionai tvirtino, kad jis labai pamaldus. Nereikia užmiršti, jog tatai vyko restauracijos laikais. Breviai, tarė pirmininkas. Jūs esate pasmerktas gėdingai bausmiai ir todėl negalite duoti priesaikos. Brevė nuleido akis. Tačiau, kalbėjo toliau pirmininkas, net žmoguje, kurį įstatymas pažemino, gali pasilikti, jei dievo gailestingumas leidžia, garbės ir teisingumo jausmas. Į šitą jausmą aš ir šaukiuosiu šią lemtingą valandą. Jeigu jumise, kaip aš tikiuosi, to jausmo dar yra – tai jūs pagalvokite prieš man atsakydamas ir turėkite omenyje, kad jūsų žodis viena gali pražudyti šį žmogų, o antra, jis gali labai padėti teisingumui. Momentas yra iškilmingas ir jūs dar galite atšaukti duotuosius parodymus, jeigu tarėte suklydęs. Kaltinamasis, atsistokite. Brevi, įsižiūrėkite gerai kaltinamąjį, sutelkite savo atmintį ir pasakykite mums – kaip liepia jūsų sąžinė ir jūsų sielos išganimas, ar jūs tebesilaikote savo parodymu, kad šitas žmogus tikrai yra buvęs jūsų kalėjimo draugas Žanas Valžanas. Brevė pažiūrėjo į kaltinamąjį, paskui atsigrėžė į teismą. Taip, ponas pirmininkė. Aš pats pirmas jį atpažinau ir dabar sakau tą patį. Šitas žmogus yra Žanas Valžanas. Jis atvyko į Tuloną 1796 metais ir iš ten paleistas 1815 metais. Aš išėjau metais vėliau. Dabar jis atrodo apykvailis, turbūt sukvailėjo senatvėje. Katorgoje jis buvo klaščius ir slapūnas. Aš jį tikrai atpažįstu. Sėskite, tarė pirmininkas, o jūs kaltinamas įstovėkite. Įvedė Šenildyje katurgininką nuteistą iki gyvos galvos – tatai rodė jo raudoną striukį ir žalia kepuraitį – jis atlikinėjo savo bausmę Tulone, iš kur jį atgabeno į šį teismą. Tai buvo nedidelis kokių 50 metų žmogelis, gyvas, raukšlėto veido, geibus pageltęs sabuojas, karšlygiškai susijaudinęs. Jo išorė ir visas stotas rodė kažkokį lygūstą silpnumą, tačiau jokyse švietė milžinišką jėgą. Kalėjimo draugai jį praminė ženidijai, aš neigiu dievą prancūziškai. Pirmininkas jį kreipėsi beveik tais pačiais žodžiais kaip ir į brevį. Tuo momentu, kai jam buvo priminta, kad gėdinga bausmė jam atimė teisę duoti priesaiką, šiandien pakėlė galvą ir tiesiai pažiūrėjo publiką. Pirmininkas paprašė jį susitelkti ir paklausė, kaip ir brevė, ar jis tikrai pažįsta kaltinamą jį. Šiandien nusikvatojo, po šimts, ar aš jį pažįstu – juk mes su juo penkerius metus buvom prirakinti prie vienos grandinės. Dar tu raukaisi seniokę. Sėskite, tarė pirmininkas. Teismo pareigūnas įvedė košpailį. Šitas katurgininkas taip pat nuteistas iki gyvos galvos vilkys, kaip ir šenildijė raudonas striuke, kadaise valstietis nuo Lurdo, panašus į pirėnų lokį, čia buvo atgabentas iš kalėjimo. Kažkada jis ganė kalnuose bandą, paskui piemo virto plėšiku. Košpailis atrodė nemažiau baikštus ir dar kvailesnis negu kaltinamasis. Jis buvo vienas iš tų nelaimingųjų, kuriems gamta įdiegia laukinių žvėrių pradus, o visuomenė juos išauklėja katurgininkais. Pamėginęs keliais patetiškais ir iškilmingais žodžiais sujaudinti katurgininką, pirmininkas jį paklausė, kaip ir anuodu, ar jis tikrai atpažįsta žmogų, kuris stovi prieš jį. Jis tikrai Žanas Valžanas, tarė Košpailis – Mes jį vadinome Žanu Keltuvu, toks jis galinčius buvo. Kiekvienas tų trijų žmonių tvirtinimas aiškiai nuoširdus ir duotas gera valia kėlė publikoje murmėjimą, nieko gero nelementi kaltinamajam murmėjimą, kuris nuolat augo ir vis ilgiau truko kiekvieną kartą, kai prie anksčiau girdėtų parodymų prisidėdavo naujas. O kaltinamasis klausėsi jūsų tą nuostabos mina, kuri kaltinimo nuomonę – buvo jo svarbiausi gynimosi priemonė. Po pirmojo parodymo žandarai stovintieji šalia jo išgirdo jį niurzgiant, šia tau irgi atsirado. Po antrojo parodymo jis tarė jau kiek garsiau, beveik su pasitenkinimu nieko sau, o po trečiojo sušuko, na ir melagis. Pirmininkas jį paklausė, kaltinamasis, jūs viską girdėjote, ką galite į tai pasakyti? Jis atsakė, aš juk sakau, na ir melagis salėje kilo garsus murmėjimas, kuris pasiekė ir prisiekusius posėdininkus. Buvo aišku, kad žmogu žuvęs. Tvarkdary, tarė pirmininkas, nuteldikite žmonės. Šalių ginčiai baigti. Šią akimirką šalia pirmininko kilo sujudėmas, kažkino balsas užšoko. Brevė, šeneldie, košpailį, žiūrėkite čia. Visiems, kurie girdėjo šį balsą, per visą kūną perėjo šiurpas. Toks jisai buvo sielvartingas ir kraupus. Visų akiai sužiūro į tą pusę, iš kur pasigirdo tas balsas. Kažkoks žmogus, kuris sėdėjo privilegijuotojų žiūrovų tarpe, už teisėjų, atsistojo iš savo vietos, atsidarė žemas durelės barjere, kuris skyrė teismo tribūną nuo publikos ir išėjo į salės vidurį pirmininkas prokuroro padėjėjas ponas Bamatabua ir 20 kitų asmenų jį pažino ir sušuko visi iš karto ponas Madlenas. Šanmat jie vis labiau ir labiau stebisi. Tai iš tikrųjų buvo jis. Sekretoriaus lempa apšvietė jo veidą, skrybėliai rankoje rūbai tvarkingi, redingotas rūpestingai susakstytas. Buvo labai išbliškęs ir truputį drebėjo. Jo plaukai vos žilsvi tuo metu, kai jis atvyko į rasą, dabar jo buvo visiškai balti. Jie pabalo per tą valandą, kurią jis išbuvo čia. Visi sužiūro jį. Įspūdis buvo neapsakomas. Vieną kimirką salės suglumo. Balsas taip vėrė širdį, o žmogus, kuris čia stovėjo, atrodė toks ramus, kad iš pradžių niekas nieko nesuprato. Kiekvienas save klausė, kas čia taip sušuko. Niekas negalėjo patikėti, kad šis ramus žmogus – būtų taip šiurpiai surikęs. Tačiau šis netikrumas tęsiasi tik kelias sekundės. Nesuspėjus pirmininkų ir prokuroro padėjėjų ištarti nei žodžio, nesuspėjus žandarams ir tvarkdariams nei pasijudinti, žmogus, kurį tuo momentu visi dar vadino ponu Madlinu, priejo prie liudininkų Košpailio, Brevė ir Šenildie. Jūs manęs nepažįstate, paklausė jis. Visi trys katurgininkai stovėjo apstulbę, ir purtė galvas, tuo rodydami, kad jo visai nepažįsta. Persigandęs košpailis kariškai atidavė pagarbą. Ponas Madlenas atsigrėžė į prisiekusiosius bei teismą ir romių balsų tarė. Ponai prisiekusieji, liepkite paleisti kaltinamą jį. Ponas pirmininkė, liepkite mane suimti. Žmogus, kurio jūs ieškote, ne jis, bet aš. Aš esu Žanas Valžanas. Salėje visiems užėmė dvasę. Pirmam apstulbimui praėjus stojo kapų tyla. Salėje tvyrojo tas savotiškas religinis siaubas, kuris apima minę, kada vyksta kas nors didingo. Pirmininko veidė atsispindėjo užuojauta ir liudesys. Jis greitai susižvelgė su prokuroro padėjėju, pasišnipždėjo su teismo nariais ir kreipėsi į publiką tokiu tonu, kad visi jį suprato, ar nėra čia gydytojo. Prokuroro padėjėjas tarė žodį – Ponai prisiekusieji posėdininkai, šis nepaprastas ir nelauktas įvykis, kuris sudrumstė teismo posėdį, kelia mums lygiai kaip ir jums tik vieną jausmą, kurio pavadinti nėra reikalo. Jūs visi, bent iš pasakojimų, pažįstate garbingą į poną Madleną, pajūrio Montreilio merą. Jeigu salėje yra gydytojas, mes prisijungiame prie pono pirmininko prašymo suteikti ponui Madlenui pagalbą ir jį palidėti namo ponas Madlenas nedavė prokuroro padėjėjui baigti. Jisai nutraukė švelnių, tačiau valdingų tonų. Štai žodžiai, kuriuos jis pasakė. Mes juos duodame ištisai, kaip juos užrašė vienas šios senos liudininkas, to jau po teismo posėdžio, ir kaip jie tebe skambausyse tų, kurie juos girdėjo, nors nuo to laiko jau praslinko beveik 40 metų. Ačiū jums, ponas prokuroro padėjėjau, bet aš nesu pamišęs. Jūs to jau pamatysite. Jūs vos nepadarėte didelės klaidos. Paleiskite šitą žmogų, aš vykdau savo pareigą. Aš esu tasai nelaimingas nuteistasis. Aš esu vienintelis žmogus, kuriam aišku visa, kas čia vyksta, ir aš sakau jums tiesą. Tai, ką aš darau šią valandą, mato aukštybių dievas ir šito man pakanka. Jūs galite mane reštuoti, nes aš stoviu prieš jūs. O juk aš dariau, ką galėjau. Aš dankščiausi svetimą pavardę, aš pasidariau turtingas, tapau meru, norėjau grįžti į dorų žmonių tarpą. Atrodo, kad tai neįmanoma. Na, yra daug dalykų, apie kuriuos aš dabar negaliu kalbėti. Aš neketinu jums pasakoti savo gyvenimo, o teis laikas viso tai bus žinoma. Aš apvogiau monsinjorą vyskupą, tai tiesa. Aš apvogiau mažiulį žervė, tai tiesa. Jums nebereikalo sakė, jog Žanas Valžanas labai pavojingas niekšas. Tačiau galbūt neis vienas tuo kaltas. Klausykite, ponai teisėjai, žmogus puolės taip žemai kaip aš, neturi teisės daryti priekaištų apvaizdai ar duoti patarimų visuomeniai. Bet matote, gėdingas būvis, iš kurio aš stengiausi ištrūkti, yra savaime pražutingas. Katorgai šukdo katorgininką. Įsidėmėkite šitai, aš jūs prašau. Prieš patekdamas į katurgą aš buvau neturtingas valstietis, be jokio įsilavinimo, visiškas neišmanelis – Katurga mane pakeitė. Aš buvau bukaprotys, pasidariau piktas. Buvau pagalys, pasidariau degančių nuodėgulių. Vėliau atlaidumas ir gerumas mane išgelbėjo, kaip žiaurumas buvo mane pražudęs. Bet atleiskite, jūs negalite suprasti, ką aš čia kalbu. Namie mano kambaryje žydinio pelenuose jūs rasite 40 tiesų pinigą, kurį prieš septynerius metus aš pavogiau iš mažiulio žervėjai. Aš nieko daugiau neturiu pridurti. Suimkite mane, dieve mano. Ponas prokuroro padėjėjas kraipo galvą. Jūs sakote, ponas Madlenas įsikraustė iš proto. Jūs manimi netikite, labai apgailėtina. Bent jau nenuteiskite šito žmogaus. Kaip? Šitie žmonės manęs net pažįsta? Norėčiau, kad čia būtų žaveras. Tasai iš karto mane atpažintų. Neįmanoma apsakyti, su kokiu geraširdiškumu ir beviltišku sielvartu buvo ištarti šitie žodžiai. Jis kreipėsi į tris katurgininkus. Na, o aš jūs tučto jau pažinau, brevė, ar jūs atsimenate? Jisai sutriko, valandžiukė patidėjo ir paskui tarė. Ar atsimeni mėgstinės languotas petnešas, kurias tu nešiojai katurgoje? Brevė krūptelėjo iš apstulbimo, ir išgastingai peržvelgė jį nuo galvos iki kojų.